Esse é o Vetron Light, a sua mais nova emoção. Vem, vem, DJ Marco! Dali, DJ Marcinho! É Detona! Bora pra cima, bora endoidar tudo! A Cintia aqui pra me fazer o caqueado, hein? Se tá bom, né, maninho? O amor é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Bacana do bregaço pra galera dançar agarradinho com as gatinhas. Com as coroas também não tem frescura aqui na garra da Petrolade. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento. Aqui. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Então libera, libera, libera. Libera, libera pra mim libera que eu. Vem, DJ libera, libera mim. que eu tô aqui. Ai, DJ Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim. E aí, Playboy? Aplica. Aplica lá no Dory, viu? Se quer dizer, sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Já 28 aí tem a carreta. Ela não quer. O paredão. Não toca no sonor, irmão. O bagulho vai doidar. Aí, Já 28 no repá, viu? Sim. Carna repá, viu, gente? O que você quer dizer dizendo que.